вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці сённяшняя перадача працягвае цыкль забытых адрасоў беларускай культуры з адной асаблівасцю гэтым разам мы выходзім за межы беларусі апынаемся ў сталіцы вялікай брытаніі Лёндане, які часцяком называюць сталіцай свету. Мы шукаем сляды Александра Рыпінскага, беларускага паэта і кнігавыдаўца, стваральніка новай літаратуры і мовы, які нямала зрабіў для таго, каб вобраз Беларусі аформіўся ў тое, чым ён стаў для нас. Рыпінскі нарадзіўся ў 1811 годзе на віцябшчыне. Ён і належыць да віцябскай галіны стваральнікаў беларускай ідэі. У віцябску скончыў гімназію, браў удзел у антырасійскім паўстанні 1831 году, пасля чаго, як і многія апынуўся ў эміграцыі. У 1840 годзе у Парыжы надрукаваў кнігу пад ляканічнаю назвай Беларусь. Першую такую кнігу ў свеце. Пасля перабраўся ў Лондон, дзе адкрыў сваю уласную друкарню. У Лондоне напісаў і выдаў па-беларуску рамантычную баляду нячысцік у 1853. -м а праз пяць гадоў вярнуўся на радзіму на віцебшчыну, дзе пад жорсткім паліцэйскім наглядам пісаў гісторыю беларускай літаратуры. Жыццё яму выдалася доўгае, настолькі доўгае, што нават дата смерці невядомая. Толькі пішуць на пачатку два стагоддзя яшчэ быў жывы. Але сёння з усяго гэтага жыцця мы возьмем толькі лёндонскі эпізод сярэдзіну 19 стагоддзя. У сучаснай літаратуры часцяком пішуць, што Рпінскі не разглядаў беларусаў як асобны этнас, а Беларусь разумеў як правінцыю Польшчы такая фіксаваная ацэнка выглядае занадта катэгарычна калі ўлічыць што самое паняцце Беларусь у часы рыпінскага толькі фармавалася у тым ліку фармавалася ім самім тады у прынцыпе на Беларусь глядзелі як на частку Польшчы або як на частку рассеі але якраз у рыпінскага працэс самавызначэння вельмі жывы і парадаксальны чаго вартая адна толькі фраза у у лісце да калегі паэта цытую можа дарма мы горнемся да гэтай няшчаснай польшчы як народжаныя на русі якую і даўней здаецца ужо называлі польскай сібір'ю можна толькі ўяўляць якія думкі роіліся ў галаве рыпінскага на лёнданскім бруку уяўляць і параўноўваць з уласнымі думкамі чым мы і зоймемся ў гэтай перадачы у Вы слухаеце радыё Свабода. Лёндонскі раён Тоттенгем як забыты адрас беларускай культуры. Экспедыцыя з метра Бартосіка па мясцінах звязаных з жыццём і дзейнасцю Александра Рыпінскага у перадачы вострая брама. едучы ў лёндонскім метро сярод рознакаляровага натоўпу і разнамоўных гутарак я атрымаў у руцэ невялікую беларускую брашуру александра рыпінскага нячысцік на вокладцы якой стаялі год і месца выдання тоттенхэм 1853 у пачуццё з якім у вагоне андэграунду чытаецца беларуская кніга выдадзеная паўтары стагоддзі таму ў сталіцы свету даволі дзіўная нескладаныя вершыкі пра п'яніцу мікіту менавіта тут дзе яны былі напісаныя і выдадзеныя нараджаюць пачуццё пэўнасці і трываласці таго што называецца беларускім прыгожым пісьменствам у Цягнік вязе мяне і майго сябра тэолега ігора лабацевіча у той самы тотнхэм. Гэты адрас адкрыў у свой час лёндонскі славіст і беларуса філ гайды пікарда Ён знайшоў і будынак, дзе працавала друкарня і месца, дзе стаяў дом рыпінскага і самы найстарэйшы пап, які беларускія палітычныя ўцікачы мінулага стагоддзя ніяк не маглі абмінуць на сваім шляху. Ну, я быў там у архівах у Тотна. Я там шукаў. Хто там жыў таксама быў такая гісторыя Тотнгам, што гэта за коледж быў Eaglehouse у І там былі таксама гравуры, што ён зрабіў іглгаўску. казалі, што там шмат інастранцы людзі жылі, палакі, французы таксама. Ну вось я шукаў, потым я пісала артыку пра гэта ўсё ў часпісам Божым шляхам для беларусаў гэта каштоўная рэч, ведаць, што тут у Лондне ўжо 150 год лет ранее жили и терпели белорусы. <laughs> это паб, найстарший паб у самым центру, вельми близко школа, вельми близко дом Рипинского. И он не был такой монах, знаете, он Кілішка любив трошечки. калі выйсці з метро seven sisters і прайсці направа вы потрапіце на галоўную вуліцу тотнхема хайроут першае што мне кінулася ў вочы амаль поўная адсутнасць белых твараў шукаючы каледж насупраць якога павінна стаяць колішняя друкарня мы марна спрабавалі дабіцца ўцямнага адказу у чорных старажылаў тотхама вырашылі пытацца ў белых братоў заўважылі на сваім шляху дваіх Спачатку дзяўчына гадоў 20 не магла зразумець іграву выдатную ангельскую. Як высветлілася яе родная мова польская. Пасля мы натрапілі на класычнага лёнданскага забулдыгу, але і тут нас чакаў сюрпрыз. Нецвярозы прадстаўнік белай расы доўга на нас таропіўся. Можа, пан Мугій па-польску не вытрымаў ігр і атрымаў радаснае і цвёрдае так пан. Такім чынам ад метро направа, затым яшчэ раз направа па хайроут. Праз метраў 150 на правым баку будзе вельмі вялікі ўрачысты з чырвонай цэглай будынак каледжа. Насупрацьлеглым баку вуліцы сярод невялічкіх старых дамкоў вы заўважыце белы двухпавярховік з шыльдаю дантыст. Менавіта тут паўтары стагоддзі таму вы толькі уявіце сабе, што у невялікай прыватнай друкарні беларускі эмігрант з віцебшчыны паўстанец 1831 году удалы прадпрымальнік гаспадар фотастудыі рыпінскі выдаваў беларускія кнігі гэта і зараз гучыць фантастычна а тады Лондонскі даследнік беларускай спадчыны мікола пачкаяў лічыць што на той час гэта быў вельмі дзіўны ўчынак што датычыцца рапінскага то я скажу што найбольшая яго заслугай канешне было тое што у той час ён увогуле друкаваў штосьці беларуску калі такая дзейнасць не толькі зусім не магла ему здабыць некага прыбытку і напэўна ніякай славы але разглядалася як вялікае дзівацтва нават у яго ўласным сацыяльным коле. І таму трэба казаць, што гэта і самы факт, што ён увогуле гэтым займаўся ёсць вялікая заслуга. Стары пап Сван, по-нашаму лебедь, выглядае старадаўнюю карчмою на ростанях аднапавярховая шырокая хата, заціснутая паміж больш позніх пабудоваў. Колішнія бальшакі ператварыліся ў шумныя вуліцы. Мястэчка Тотнгем уже даўно ніякай не ўскраіна мегаполісу, а ледзь не цэнтр Лёндону. Мне ўзгадаўся анекдот, расказаны Адамам Мальдесам. Пра тое, як у 82 годзе ў гэтую карчму Гай Пікарда прывёў спадара Мальдеса, таксама як сёння ігар прывёў мяне. Тады Мальдзе спрапанаваў гаспадару паба павесіць шыльду ў гонар беларускага паэта рыпінскага. Энтузіязму гэтая бліскучая ідэя ў карчмара не выклікала. Але беларускі навуковец выклаў самы пераканаўчы аргумент. Калі б была шыльда, дык кожны беларус пакінуў бы ў гэтым пабе не адзін фунт. А колькі ж тых беларусаў зацікавіўся карчмар. 10 мільёнаў з гонарам вымавіў мальдзіс але мяркуючы па адсутнасці шыльды на сцяне паба Свон, нават гэтая фантастычная лічба патэнцыйных кліентаў не пераканала гаспадара. Мы адчынілі цяжкія дзверы і зайшлі ў сярэдзіну. Колькі хвілінаў мы былі зусім адны, ні наведнікаў, ні абслугі пры пэўнай долі фантазіі можна было ўявіць сябе ў тых далёкіх часах, калі тут збіралася наша шляхта. Нават сучасная музыка з дынамікаў не перашкаджала мне адчуць сябе закінутым у 19е стагоддзе. Неўзабаве за барнай стойкай з'явіўся мажны ў акулярах мурын, гаспадар карчмы. Наліўшы нам піва, карчмар з гонарам за свой пап паведуміў, што ягоная ўстанова вядомая з 1763 году, як самае папулярнае месца для выпіўкі па дарозе на рыбалку на раку Лі. The Swan Inn at Tottenham High Cross, the Anglo, he used to uh, tried here before he went to the river Lee to fish <coughs> in the year 1643. Мы з іграм асушылі па куфлю і абмяняліся ўражаннямі. Якія пачуцці ў цябе нараджаюцца ў гэтым пабе, дзе калісьці гуляла наша шляхта гадоў 150 таму так мовіць вельмі неадназначныя по той простой прычыне што гэты пап уже даўным-даўна не ангельскі пап а ну я б сказал такі ну кажучы прыстойна інтэрнацыянальны а ў прынцыпе афрыканскі інтэр'ер тут зменены не так даўна але пап абчарпаны э, ясна што это не тут шляхта больш не балюе скажем так а прыходзяць працоўныя з ямайкі з афрыкі прыходзяць тут на свае апошнія капіталі... на капіталістычную сістэму працуючы заробленыя грошы прапіваюць іх тут у пятніцу ўвечары звычайна можа часам бойкі робяць ось і бачым тут з, з такіго зусім ужо сучаснага абсталявання толькі камеры которые на нас увесь час глядзяць адзінае што вот прыгожыя малюнкі на стенах которые яшчэ нейкі хаця бы смак вось таго часу надаюць этому пабу сэнсе часу рыпінскага то што гэты пап сапраўды э, быў э, як мінімум з 1673 году як мінімум Вось, у часы рыпінска конечно гэта быў такі э, закуток лёндана ускраіна калі тут збіраліся мясцовыя такія с подтиснутой верхней губой ангельцы, выпивали там по шклянце пива, гутрали про политику, про Крымскую войну, может быть. Ну, гэтага на вялікі жаль уже няма. І гэты район фактычна маленькая Афрыка, як я уже казаў. Дзіўна, што тыя белыя, якіх мы сустрэлі, пакуль ішлі сюды, калі пыталіся дарогу, <laughs> абодва былі гэтая дзяўчына і гэты алкаголік яны так. былі палякамі так так так так дзяўчына хутчэй за ўсё кельнеркай прыехала ці няней працуе а, ну алкаголік тут прыехаў і от п'е працуе на будоўлі дзе-небудзь гэта ні ў якім разе не нашчадкі рыпінскіх і агінскіх не гэта хутчэй нашчадкі герыкаў і берутаў а Калі перайсці на супрацьлеглы бок хайроут і прайсціся яшчэ метраў 100, дык мы ўбачым у глыбіні колішняга двара вялікі пышны дом вікторыянскай эпохі. Перад ім некалькі маленькіх жылых дамкоў і невялікая стаянка для машын. На месцы, дзе зараз прыпаркаваныя машыны, калісьці стаяў дом, у якім жыў беларускі паэт Рыпінскі. Пры пашырэнні галоўнай вуліцы старая забудова была знесеная а той палац вікторыянскага стылю гэта іглскул, дзе рэпінскі пэўны час працаваў і магчыма, у гэтым самым доме была прыдуманая літара унескладовая. гаворыць мікола пачкаяў. Што датычыцца і развіцця рэпінскім беларускай пісьмовай сістэмы, то рэпінскі быў адным з тых асобаў, якія замацавалі фанетычны прынцыпу беларускім пісьменстве. Сістэма гэта набыла той выгляд, які яна ўжо мае у публікацыях напрыклад багушевіча значна пазнейшых значыцца яна набыла ўжо больш такі развіты выгляд стоячы пасярод тотнхама сярод натоўпу новых чарнаскурых брытанцаў сярод чужамоўнай гаманы на мне было вельмі прыемна ледзь не фізычна адчуваць тую лучнасць якая звязвае нас усіх праз стагоддзі і эпохі звязвае ўсіх тых для каго беларускае слово ёсць сынонімам жыцця ці застанецца заўтра які след ад таго дому дзе зараз працуе дантыст ці не знясуць піўны бар лебедь з чарговым пажырэннем трасы хто будзе насяляць тотнгам праз чарговыя 150 гадоў не ведаю А вось літара у кароткае застанецца і не толькі яна адна Вы слухаеце радыёвабода. Лондонскі раён Тоттенгем як забыты адрас беларускай культуры. Экспедыцыя Змітра Бартосіка па мясцінах звязаных з жыццём і дзейнасцю Александра Рыпінскага у перадачы вострая брама. Александр Рыпінскі выдаў свайго нячысціка у Лондоне ажно тры разы. Наўрад цябе ён стаў гэта рабіць, калі б ягоны твор не знаходзіў свайго чытача. Бо, як сам прызнаваўся ў адным з лістоў, даводзілася яму тут у Лёндане працаваць за цэлае выдавецтва. Але няма сумневу, што галоўная аўдыторыя, якой прызначаліся гэтыя выданні, была на радзіме. Рэч у тым, што рэпінскі друкаваў у Лондоне беларускія кніжкі з такой самай матывацыяй, як сённяшнія апазіцыянеры друкуюць свае выданні ў вільні Беластоку або смаленску. Розніца ў тым, што паўтараста гадоў таму дзяржаўны цэнзурны прэсінг сыходзіў нязьменску а санкт-пецярбургу і ахопліваў не толькі Беларусь, але і рассею літву і Польшчу спрабаваў рыпінскі надрукаваць свайго нячысціка і на бацькаўшчыне. Але вось да прыкладу, як тлумачыла цэнзура сваю забарону, паслухаем уважліва, цытую. Па-першае, таму, што аўтар яе Александр Рыпінскі вядомы як пісьменнік адданы бунтарным ідэям і выказаў іх паміж іншым у адносінах да Беларусі ў кніжцы Беларусь. Па-другое, таму што яго балядання чысцік прапануецца да друку лацінскімі літарамі, тады як яна напісана па-руску на мясцовай гаворцы праваслаўных жыхароў беларускага краю і хоць бы і без шкоднай падступнай мэты, але ўсё ж не без магчымасці пашырэння ў народзе пісьменнасці лацінскай. канец цытаты. першая прычына так бы мовіць на ўсе часы. Калі ты ўжо выдаваў нешта забароненае ўладамі, дык цяпер і бязвінную казачку ў тваім выкананні не прапусцяць. Што да другой прычыны, дык яна толькі на першы погляд не актуальная. Беларуская мова лацінскімі літарамі разглядалася як небяспечны падкоп пад маналіт расійскай імперскай ідэалогіі, у плянах якой было поўнае сціранне асаблівасцяў беларускага этнасу і адмаўлення самастойная беларуская нацыі калі ж по-беларуску пісаць лацінкай дык атрымліваецца ўсё наадварот беларусы на фоне расейцаў пачынаюць выглядаць нечым зусім асобным як тыя чэхі або літоўцы Лацінкай пісалі па-беларуску амаль усе аўтары 19 стагоддзя: Дунін Марцінкевіч, Каліноўскі, Багушевіч. Пасля праблема графікі кірылічная або лацінскай выклікала цэлую палеміку на старонках нашай нівы ўжо на пачатку два стагоддзя. Палемісты засталіся пры сваіх думках, а сама праблема дрэмле недзе ў глыбінях беларускай ідэі дагэтуль. Пра тое, што яна раптам можа стаць актуальнай, сведчаць сучасныя прыклады Малдовы ці Азербайджану, якія перавялі графіку сваіх моваў з кірыліцы на лацінку. Не толькі праблема лацінкі, але і шмат якія іншыя рэчы ў часы рыпінскага паўтараста гадоў таму выглядалі жывей, чым сёння. Хоць бы і тая праблема адлегласцяў, вельмі дзіўны гістарычны феномен. Найлепей яго заўважаеш яшчэ ў старажытных летапісах, дзе войскі якога-небудзь Чынгісхана запраста перамяшчаюцца на многіх тысячах кіламетраў азіяцкай прасторы туды-сюды. А ваякі Сцяпана Батуры ледзьве не за ноч перапраўляюцца з вільні пад пскоў быццам ночтую правялі ў пляцкартным вагоне. У нашых продкаў не было цягнікоў і самалётаў, але для іх нейкім дзіўным чынам сцягваліся адлегласці. Вось чаму для рыпінскага ягоны лёндонскі побыт ніяк не ўяўляўся падарожжам на край зямлі, а значыць і беларускую кніжку ў ангельшчыне выдаць было тое самае, што для сучасніка ў Бластоку або смаленску. Дзіва, што на працягу ўсёй гісторыі адукаваныя людзі ў Беларусі яшчэ ад Эўфрасіні полацкай чыталі еўрапейскія літаратурныя навінкі разам з усёй Еўропай. Штосьці з цывілізацыяй дадаецца, а штосьці адымаецца. Ці можа быць гэта ўплыў савецкай ізаляцыі сказаўся на тым, што свет не падаецца нам такім блізкім і даступным. І падарожжа ў Лондон ператвараецца ў цэлую экспедыцыю – а знойдзеныя там сляды продка выглядаюць агромністымі адбіткамі стопаў гулівера. Thank you.